Actualai problemoi de la Pershipa var transporto. Passis quar monatoi, de ciam la contenera shipo ever given, stoppis la canalon de Suezo. Tio negative efficas gis hodiau. La Pershipa var transporto de tiam ne plu glate funccias. Set tiu stoppigio de la plei grava canalo por la per shipa var transporto, ne estas la sola causo, sed la moderna logistico iam de multa iaroi confrontigas cun problemoi. La moderna cargo transporto comencigis en la iaro 1956. La usonano Malcolm McLean, inventis la tiel nomatan iso-conteneron, cio hodiau estas la reganta normo de conteneroi. Dudec quin milionoi da iso-conteneroi survoyis dum la passintai iaroi por circau centseptec milionoi da veturoi trans la oceanoin, el ciui quindec quin milionoi da veturoi ocasis cun malplenai conteneroi. Dum longa tempo la cargo transporta trafico funcciis tute glate. La simpla chargia tecnico cae la normigitai mesuroi de conteneroi permessis al entreprenoi cae comercistoi reducti pli cae pli siain stocoin cae anstat taue mendi ciuin necessain productoin por alveni precise jela indicita semaino, poste jela tago, cae intertempe tempe jam jela precisa horo. Set tiu mentalezzo de precise lau tempe nun attingas siain limoin. En multae locoi, tio estas clare videbla el la aero dec hoc gigantai contenerai shipoi, exemple ancras antaula haveno de Long Beach en Los Angeles, ce la usona mar bordo. Ili attendas en longa vizo pri ancra loco en la haveno. Tiu spectaclo ripetigas en multai locoi de la mondo, ciu en Auckland, Novzelando, au en Cinae havenoi ciel Shanghaio cae Shenzheno, ofte la scipoi de la scipoi devas attendi gis du semainoin, antau ol ili povas en vetturi en la havenoin. La logistica sistemo estas en mal ordo. Culpas pritio je unua vido la cronvirusa pandemio. La presoi por la cargo transportoi signife malaltigis pro mal crescinta productado cae mendado de varoi, kiui estas transportatai en conteneroi tra la oceanoi. Sed nun la monda economio rapidege resanigas pro la mal crescinta nombro da infectoi, cae tial nun la logistica sistemo estas colapsonta. La plei granda problemo estas la tut terra mal equilibro de la resanigio. Dum Cinio, iam pasintiare, recomensis viglian importadon cae exportadon, multae aliae landoi, precipe usono, estis trafitai de dua ondo de la pandemio. Pro securezae causoi tial conteneroi el usono ne povis esti retransportatai al Cinio. Tie ili seque mancis, por esti chargitai per varoi por usono au Europo. Nome, la quanto de disponeblai conteneroi estas limigita. Existas en tutte dudec quin milionoi. La duono e appartenas al circa dec grandai logisticai entreprenoi, la alia duono al ludonai entreprenoi, kiwi ludonas la conteneroin al logisticae entreprenoi. Naudec procentoi de la monda commerzo estas plenumatae tiel, set tio funccias ie alta tempa precisezzo, cae tiel ofte mal plenai conteneroi estas forsendatai, porce ili aliloce povu esti chargitai. Por la logistica logisticae entreprenoi, la nuna situazio estas tre profitodona. Char la manco pri conteneroi, ce samtempe alta var demando, explodigis la presoin por contenerai transportoi. La presoi quinobligis. Suferas ali flanke la consumantoi, char sur la shipoi transportigas ofte giuste tiui varoi kiwi estis menditae ce interretae comercistoi. Tial estas consilinde, iam nun pensi pri cristnascai donatsoi, por ricevi ilin giusta tempe gis la festo.